أن يكون لكم الخير Kad Allah i poslanik nešto naredi, nema pravo vjernik i vjernica da radi po svom izboru. Ovo je ja sam stav šarijata, propisa, kad Allah i poslanik nešto naredi. Nema glasanja, nema mogu, ću da ovako način. Eto, tu mi možda nekako malo izlazimo iz tih granica i tog okvira, to tu pravimo neki kompromis, a nije kompromisa kad je u pitanju Allahov zakon, propis neki. Kao ono što sva jedan je rekao kad je išao na hađ, pa vidim u Istanbulu, pustio bradu, rekao je to sunnet i pušću na hađu, kaže, a kaže da dođem kući da vidim sa ženom, a ja mu kažem, da ne odmah sad dobri i nemoj čekat kući. Što ženi pitat, hoćeš li pustiti bradu, pita žene šta će li kupiti u Istanbulu. Ja mislim da sad razumijete kakva je to razlika. Nije problem sa ženom se sve dogovara. Taš kupiš, taš prodat, uzeti i tako dalje. Ali ne još pitaš žene, hoćeš danjati, hoćeš naći, hoćeš kući prava, ako što to I Iako ti neko kaže, ako ti žena rekne da se ofarbaš, da je ljepše izgledaš, to možeš se i ofarbati. To je znak. A ovdje riječ je, isto kad je Derviš Efendija na jednom branduka, pa godi on konja Derviš Efendija jaše na konju i on njemu kaže, da treba pusti bradu, a meni prvo što je nam palo, šta će žena kazati. to samo mi došlo mislima, A on govori od ozgo skonja, kaže, nemoj pitat ženi. <laughs> Hm. Jel moj pak se treba gledati da se ženi sviđaš ili ne sviđaš, da ono, nekom ima ružnu bravu, ono ne pristaje, primjer. Ja, sam pisao, ne protiv sebe pisao. Znate da je Muhammed Salam ovaj, uzeo Aleksandra Alkane, Zeid ibn Haris. Ko je bio Zeid ibn Haris? Ovdje se jedino ime koje su u Koranu spominje je Zeid. Kada ima kada Zaidun, minha je jedino ime Ashaba, imenom se spominje u Koranu. To je bio posinak, jeste rob, koji je Hatidža dobro I onda je kod njih bio rašt, kad su došli roditelji, eto Aleksandar ga oslobodio i kao, eto ako hoćeš sad, idi roditeljima, pa izaberi. I on izabrao da bude kod njega, nije ti očin na tebi. i dalje da bude tu, iako je to bio kao rob. Znate kako to prije bilo, robom se mogu prodavati, kupovati i tako dalje. Volio poslanika i ostao, nije dio s ocem s I na nas to i u ženicu. Sad su Arapi mislili da onoga koga učiniš posin koga usvojiš, evo i danas ima da nekog dijeli usvojiš, da, da ga naslađiva i mjetu, da ima pravo njegovom mjetu da, da učestvuje. I onda Allah tivo tako da bude da on razvede taj poslanik u svoju zemlju ženu pa da je onda poslanik Da vidi da mora sad poslanik ženju, ženu svoga poslanika. Evo vidite da nije šta je se trebalo desiti da shvati Arabi da nije posinak nikako prava Kaže, Allah se ne stivi istini. Evo ovdje kad Allah nešto kaže, kaže, Allah se ne stivi istine. Muhammed nije nikom je otac, nego on pečat svih i posljednji Allahov poslanik. O vjernici spominjte Allaha puno, nije rečeno koliko puno. Sad koliko kom je puno, čak sebi zavere koliko puno. Znači, uglavnom se krvla bi ponekima bio stalno. Neki ljudi smatraju da pogriješe kad prekinu misliti na kad u stvari ne spominju Allaha. Kao što ima postača, ona treća kategorija najjača. Kad je kad pomisli na grijeh, kaže oni Ne kad uradi, nego kad To su mi ekstra evije. Oni znači i ne misle o a kamo da griješi. A i ovdje je zikrula, znači svak sebe odabere to koji mora a poslanik je poslan kao obeširen, šehida i nezira, i neke šahida. Naš pengamir ima tri funkcije, tri uloge. On je šahid, što znači šahid? Svjedok protiv nas. Na sunnim danu da svjedoči da ne dostavi Kur'an, donosi donosioc radosni vijesti da nas čeka džene, i nezir on je opominač. Nezir je onaj koji opominje. Naša pengamir nezir. Kad imamo ovdje nezira našeg, ali nezir znači onaj koji znate šta je naš Resul Aleyhisselam. Dalje je ovdje isto bilo, Pingamber Gamber bi dolazili, ulazili, pa bi se Aleyhisselam sušavali, pa njegove žene, mi dala objavili, ali nemojte više ulaziti Pingamber Gamber nakon. Šta će kakve dozvoli? Ne možete ulaziti. I nemojte se puno zadržavati. Jer ne zbog reći Pingamber, hajde ti. I ovako inače kad nekom dođeš, dobro sad vidi, trebaš to duže sjediti. Vidi na, na, Allah ne vidi se na domaćinu, jer ti trebaš sjediti sat i dva. Vidi, vidi, vidi se na njom, kad on rekne, kad ono, ajmo žena rekla do svijeta. On vidi odmah, on ima više svijeta. Znaš, kad se tako stavlja, nema tu sjedinu, vidi malo skontaj, nemojte nas u svijetu. Pa i ako čovjek bolestan, još manje duže. Pa i ovdje se sad, znam, malo duže ostati, ko vole da poslanika. Ali ima pingarne svoje obaveze, svoje intima. Iako neko život raca krive, ipak da Allah govori tako. Znači, traži dozvolu jedno su vrijeme morali sadaku davati ako hoće Pingaberu na razgovor. Pa im je to bilo teško ga lahko dokinu. Sadaku da, ne švrljaju, ili su prvo su očisti pa priča s poslanikom. Jer kaže Allah im jalek na njega nanosi salavat. A šta je salavat u bilo? Nije. Salam je a salavat je Sala je salvi, salam, salam, neka je salam. Dekar je prouči salam. Drugo je Allahu salli, a drugo je salava. Salu alaihi i sallim mutislim. Allah kaže salu, donosite salavate na ne i šaljte mu salame. Wa znači salame. Es salam alaike Rasulallah. Ne, neka je salam, salam na tebe. Sala, i sami salavat blagoslov, da ga blagosimamo. Znaš kad nekoga blagosimaš, pa ga Allah blagosima. Pa ovoj vjernici blagosivajte ga i vi i šaljte mu salame. Jer kako nazoveš salamom, to zgradno uzvrata poslanik. On njemu se prikazuje naša djela. Pa on moli za naša vaša djela, a moli za oprost, za oprost djela, a da primi dobra djela. Vidite koliko nas mi voli. Znači njemu se čak i naša djela prikazuju. I salami kad mu pošalješ, ono, kad dođeš, ne samo dole pored meza, ljuda da mu salami ne Pa mi ga salamimo, es salamu alejke, ejuhan nebi. Jer ga salamu te ja. A baš kao što Allah me sale, Allah Allah, to je salam, salam, blagoslov. Zato ovdje ima koje? I salavat, i salavat. Zato najbolje reći Mohamed alaihi salatu wasalam. Onda je obligo ima. Mohamed isalat salatu wasalam. Ne samo alaihi salatu. Jer su svi drugi poslanici mogu se zvati alaihi salatu. Ali treba reći Mohamed alaihi salatu wasalam. Ono je to teško. Sallallahu alaihi wasalam. To obligo ima. Sallallahu alaihi wasalam. Imate i salavat i selam. Dobro. To fino objasnišno. Emanet vjere je ponuđen nebesima, brdima, zemlji, svi su odbili, a čovjek se privati. Vada tako trebalo biti, moralo biti. Emanet, kada je ima radna emanet, kaže, ali mi smo emanet ponudili nebesima, zemlji, brdima, kaže, odbili vladu. I kada čovjek se privatio, nije ni svjestan čega se privati. Isto kad neka dođe na neku funkciju, nije mi svjestan pogodnosti te funkcije. Eto, kakav je insan zalumen džehula. On sam sebi nasilje čini, šta je s tobog emana, da nije prihvatio. A da je, da je svjestan ko zna, bio se prihvatio, a ta hvala bio. Mi nismo im dovoljno svjesni. Čak neko smatra da se grije, uri ne svjesni. čini Jer kad bi čovjek bio svjestan grija, onda nikad se ne učini. Recimo, evo namaz da ostaviš, da ne znam grije, učeš namaz. A ne znam, za čitav vrijeme ne bi namaz ostaviš, šta što bi namaz? Ali ljudi nisu svjesni, pa tako to život prolazi u, ne, u nekoj veđe, kao što je se insan ovo, ovog emaneta. Sura Fatir, iz nje mogu joj izvaditi nekoliko poruka, men teme vidula isete ferillaha isete džemija. Ko traži svakati čas, ko traži izet, znači šta je izet, evo jedno ime izet, je čast, ugled, veličina. Pa ko hoće veličinu, ko hoće ugled, Sada sva veličina je kod Allaha i ne izretu džemija. Sve je kod Allaha. Šta znači ako ti ljudi viću svi, svaka ti čast, da ti ne velaš? Ako kod Allaha ne velaš, a svi vikali ti jesi treba svaka čast, ništa ti neće pomoći. Kad umkakur dođeš, ništa munkiru nekiru neće znači što su vikali ljudi svaka čast. To je bio na, na strani novina. Bio to glavna fora, ali nisi kod Allaha kao što je Vesil Karanija, pa kad su pitali za njega, nisam znam koji ima neki čoban. A Pingam je rekao za njega, za Vesil Karanija, do njega Allah nikad neće dobiti odgovor. Uvijek ima na njega, toliko ga voli. Ali on je poznat na nebesima, nije ovdje dole na Facebooku i na ovim medijima. Znači, Vesil Karanija je bio poznat na nebesima. Pa je poslanik sjećao se, pričao sam njegov miris, čak se kada je dolazio, a morao se vratiti jer je rekao materi da će se vratiti. Toliko je materi slušao, a nije pengamera vidio. Toliko ga je volila, opet se mater opet je mater poslušao. Pa je zato poslanik rekao, on kad vam dođe, tražite nek vam dobu čini, on je ga A nije poznat su svom tko ima neki devet, čuva devet. Nakon što mi kad u seli imali nekoga, rekao, ne znam, ne ima neki takvi. Ne mora značiti do koga mi držimo, mora biti po nama da je neme dok je pravo a mi ga mu veličina, jer Allahu idu dobra djela. Jer se ako kernu tanji, lijepe riječi sa ne ružne, lijepe. Pa ako možda ti nešto Allah primi, priča lijepo. Lijepe, dobre riječi, tanji. I Ana salih, dobra djela, jarka sa Allahom Ovo što mi mlatimo, to nije, ide Allah. Pa ako možda djela nešto primi, mora biti lijepo i dobro. Tako ovdje stoji. Dalje, kaže, ovo ljudi svi ste vi sirotni. Entomom pokaraku a Svi ste vi pokara odnosno vlada. Ako ovako gledate bogate siromašni, ima toga, neko ima para, nema para, ali u suštini svi smo mi ovisno vlada. Meni je neka osoba poslala poruku, e, kaže, ja sam ništa za tebe, bilo ja poznao. I ono sad, eto, znaš, kad ti kažeš, ja sam niko ništa, ti si glavna fora, ti si neko nešto. Pa ja ovako vratio, bio sam ono banalno, ja pa sam rekao, svi serimo i pišamo i spavamo. I svi ćemo strunki, ovi poznati i nepoznati. I rekao, jedino ko se malo iznad ovog sranja koji se zove Dunjal uzdigne, možda malo nešto više iskonta. I šta sad sad ti imaš osjećat niskim, kad je sve to čitav Dunjal, eto to što sam rekao. I sad ti misliš, ti si nevažan. Ko zna ko je a svi smo kukareni. I oni bogati i sramašni idu u istu, kako smo rekli, posle odigrane partije šaha i kralj i pijun idu istu kutiju. Ne vrede više, kad završi se partija, onda i kralj više nije dobro vredan. I oni gdje u Pa šta i oni ide u završi? Kralj. I kraljica princeza i svi ostali. Znači, Allah je jedino Boga, kod njega sve Boga, sve je sve njemu. Tvojima je naš nije ništa. Ako Allah hoće da vas druga stvorenstva, a niko to dobar neće ostati. Niko. Da ne bi mislimo, ono, znaš, kad ti gledaš, on, tebi drago što je Rejs ili Hođa pogrešio, Pa kakve je to veze ima ako si ti bolestan, a čudneš još neko bolestan? Neš ništa zdraviji biti, ti si bolestan. Tebe zub boli kad bi sve nas gubi boli. Pa te, znači, gledaš ti imaš u svom tovaru. A Boga se boje učeni ljudi. I evo jednog ajta ovdje pri koji nam daje nade da smo mi umet Mohamedovu. Tumme avretna kitab vrdan jesla fejna mine radina. Allah je zapisao da će zemlju naslijediti odabrani robovi koji je on izabrao. Knjigu će naslijediti Kur'an, kaže robovi koji je on izabrao, koji je on odabran. to su muslimani. To je umet Mohamedov koji slijedi Kur'an. Allah je nas odabrao. Ali znate kakvi nas ima, da ne bi sad rekli mi smo svijetci. Umet Muhammedov je kakav? Da je minhum zavrnu nefsa. Ima oni koji su baš prema sebi nasilno čini. Puši, piju, drogiraju se, opijaju se. Znači, čine zulum sebi. Mi bi rekli, ne vedo. Pa je minhum muktesa. Ima oni koji su srednji. I tam ima, u nas to kaže kako? Šaranje, koji mora i pobiti otići, ljudi uzim autobus i dođe na džumu. To su šaranje koji mogu i u što je rekao, svakako škola. A ima i oni maminu fabriku Nilhajrat Bidlila, koji su pretekli sa dobrim djelom, Ali su svi umeti, svi će u vidite vidi te ljepote. Dalke fatul to je velika blagodat Allaha. Dženatu adni, dženete adni će nas ljetući. Vidi, ima i nas silnika, ima i ali umet to je ta ljepota što smo mi umet, mi slijedimo Allahu Kur'an, sve priješnje knjige, priješnje knjigambere, sve vjeruju što je Bog objavio. Znači, ništa ne nabacamo. To je ljepota umeta Muhammeda. Mi nabacamo ni Isa ni Musa, ni Isusa ni Mojsija. Mi sve priješnje knjige vjerujemo, Mi smo umet Muhammeda. mi slijedimo posljednju knjigu, pečat svih knjiga. Najveće čudo svih vremena, kao najveću međizu Kur'an. I evo, za kraj, e, Tražit će ljudi kad uđu u džahennem, ja rabi, vrati nas, rabina ahrižna, vrati nas nazad, na'mer salima, da radimo dobro. Kaže Allah, zar vam nisam dao, agalan nu'amir kuma je fi. Zar niste imali dovoljno drugog života da skontate? Pa što se skontali? Šta sad hoćete? Pa kažu konfesiri, šta znači dug život? Koliko ne, koliko to Allah daje toga dugog života da bi neko skontao? To je kaže 60 godina. Znači, ako čovjek prijeđe 60 godina, a nije skonto, a šta što sad više, neće moći pravdati, reći, eto nisam. Nekom Allah dadne tak život da se ne mogu pravdati, da rekne, eto ja nisam imao kada, evo imao si kada. Dolazi do svojim kamer, pozivali, evo, čuo si istinu, što si bježao istinu. Eto, to je to, taj drug život. I na kraju završava, kada bi ljudi Allah kažnjavao odmah, čim pogriši, ništa živo na zemlji ne ali ima svak svoj rok, Znači, mi smo kao u filmu, kao režiser koji je svakom dao, svakom gulu, glumču, kako je rekao, ima uloga koji treba da odradi. I kolika je dužina te uloge ili života. Evo, mi smo u tom filmu koji se zove Dunal i Allah je dao rok. Zbog tog roka ne mijenja svoj zakon. I nemojte se čuti toga Allah ne kazi, pa ima rok Svaki ima svoj rok. Kad mu taj rok istekne, pa nema te, te medicine koja pa će ga spasiti. Znači svaka duša ima svoj rok i preko nje se to dešava ono što treba se desiti. Pa da nas Allah pomogne da budemo u ulozi onih simičnih što nam zato.